Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Evo nas ovdje večeras u ovoj svetinji pod okrilje Majke Božije na ovom izvoru, izvoru Božije gdje se svi napajamo i hranimo se od i tijelom krvlju gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista koji je izvor svega dobroga i svega korisnoga, jedinoga korisnoga za čovjeka. Evo i ova večerašnja naša tema o blagoslovu oca našeg Rafaila i gumanovog manastira, žrtva kao mjera ljubavi. Znate kako, mnogo je žrtava. Ali jedna je ona žrtva istinska, prava žrtva. Znate kako, imamo mnogo ljudi i van crkve koji su, kako oni za njih kažu da su dobri ljudi, da su pošteni, da su vrijedni, da su dobronamjerni prema drugima, da se žrtvuju za druge, takozvani altruisti ali samo je jedna ona prava istinska žrtva, a to je krstoobrazna žrtva. Jer ljudi van crkve koji se žrtvuju za drugoga i koji ispunjavaju sve ono što je, kako oni kažu, dostojno čovjeka i tako, imaju tu, imaju tu horizontalu, znate, čovjek sa čovjekom, čovjek prema čovjeku, čovjek za čovjeka, čovjek u ime čovjeka. Ali nemaju tu vertikalu čovjek-bog, bez koje ova horizontala jednostavno nema nikakvog smisla. Dakle, samo krsto obrazna žrtva, a to svi znamo koja je to žrtva, to je Hristova žrtva, Božja gospodnja žrtva za čovječanstvo je prava istinska žrtva. I takva žrtva je formulisana u dvije glavne Božje zapovijesti. Ja ću vam pročitati originalne riječi, znači zapisane u Svetom pismu Novoga Zavjeta, koju je zapisao lično učenik gospodnji, evanđelist Matej, koji kaže i on tamo opisuje, kaže kako su došli da pitaju gospoda učitelju koja je zapovijest najveća u zakonu. A Isus mu reče ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. Ovo je prva i najveća zapovijest a druga je kao i ova ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I kaže dalje, slušajte pažljivo, o ovim dvjema dvijema zapovijestima visi sav zakon i proroci. Dakle, u ovim riječima je sažet svoj evanđelj, sav stari zavjet, novi zavjet, svi zakoni Božji, su razloženi na sve ono poslije što učimo i što čitamo. Dakle, a opet ove dvije formulacije su u stvari formulacije samoga krsta Božijeg. Ljubi gospoda Boga svojega, ta vertikala, čovjek Bog, i ljubi bližnjega svojega, ta horizontala između ljudi, između ljudi. I to je, dakle, to su svi zakoni i proroci. Da je gospod preko krsta iskazao svi su svoju ljubav prema čovječanstvu. Dakle, odgovor nam daje sam gospod kroz sveto pismo. Imamo, dakle, u starom, recimo, zavjetu samog postanja na ovamo mnogo primjera o žrtvi. Pa ćemo malo sada da pomenemo neke žrtve koje se pominju u starom zavjetu. Recimo prva žrtva najpoznatija je Kainova i Aveljove žrtva kada su prenosili žrtvu Bogu i Kain i Avelj kada su prinosili vjerovalo se da dim koji izlazi žrtve, ako ide pravo u nebo, primljena je žrtva njegova, ako taj dim prša i raznosi se po kolini, da žrtva nije primljena. Naravno i te simbolike imali su, imale su svoje i tako se pokazalo da Kain koji je inače bio čovjek koji je e, nije poštovao ni roditelje, koji je bio drzak, zao, pohlepan, a Avelj opet jedna suprotnost tome bio je kako pošten, vrijedan, bogobojažljiv. Zajedno su prinijeli žrtve i tako se pokazalo da Kainova žrtva nije bila primljena, dok Aveljava bila primljena. I Kain i zavisti i dubomore ubije brata svojega Avelja. I imamo tu Božje ukazanje kako gospod Kaina na Kaina baca prokljestvo i protjeruje ga iz te zemlje. Imamo, dakle, dalje Avramovu žrtvu. Avramova žrtva kada je sina svojega, jedinorodnog Isaka, samislite, svog jedinog sina kojeg je dugo vremena čekao i dobio na blagoslov od Boga. Bog mu se javlja i daje mu blagoslov da svog sina žrtvuje. Jer u starom zavjetu, znate, prinosili su se žrtve paljenice, žrtve životinje, znači neke koje su, e, ako se neko bavio stočarstvom, prinosili su žrtve od prvine, znači e, najbolje jare, najbolje, e, najbolje tele i tako dalje, prosipali su krv i to prinosili na žrtvenik na vatru kao žrtvu paljenicu gospodu ili ako se neko bavio poljoprivredom, opet prvine od tih plodova svi koje je dobijao, prenosio je to kao žrtvu paljenicu. Jer ipak e, taj vid prinošenja žrtve u starom zavjetu e, gleda se kao na nešto što odražava i prirodu tih ljudi starozavjetnih. Jer ako imamo zakon da je vlada oko za oko, zub za zub i tako dalje, Znači da je ipak srce tih ljudi koji su živjeli u starom zavjetu bilo dosta tvrđe i oni su bili na jednom nižem nivou tek palog tek paloga dama gospod još nije došao, nije se potpuno, da kažem, otkrio i tako da je razumljivo i te žrtve. Tek poslije car David nagovještava jednu novu žrtvu otkrivenom u duhom svetim, da se i prava jedina istinska žrtva duh skrušen i smiren i srce smireno Bog neće odbaciti. Dakle, da se vratimo na u žrtvu. Dakle, Avram od Boga dobija blagoslov da sina svoga Isaka zakolje i prinese na žrtvu Bogu. Mnogi možda to danas kad pričamo zvuči strašno ili nerazumljivo. Ali šta ima čudno ili neprihvatljivo ili nejasno ako znamo da smo svi stvoreni iz ljubavi Božije, da sve što imamo, pa čak i svoju djecu i mi sami, je to opet iz ljubavi Božije da smo stvoreni i da sve pripada Bogu i vraća se Bogu. To je Avram znao i poslušao je Boga bez ikakvog svog nekog, da kažemo, o, o e, zbog svoje neke volje i umovanja, tako potpuno se predao volji Božjoj i krenuo sa svojim sinom na jednu goru da ga prinese na žrtvu. Kada ga je sin pitao gdje je, gdje je žrtva, gdje je ovan koga treba da žrtvu, on je rekao, sine, gospod će se postarati. A sin Isak je nosio drva na svojim leđima, ona ista drva na koja su trebala biti zapaljena, na kojem on trebao da gori kao žrtva. I upravo ta Abramova žrtva, Isaka, sina njegovog jedinorodnog, je praslika, praobraz Hristove žrtve u Starom Zavjetu. Dakle, 2000 godina prije gospod već iz Avrama daje jednu, jedan primjer šta će se desiti i kako će se desiti. Kao što je Isak nosio na goru drvo na kojem je trebalo da bude spaljen, tako je gospod nosio drveni krst na kojem bio raspet za čovječanstvo. Dobrovoljno. Kao što je Otac Nebeski žrtvovao svog jedinorodnog sina za rod čovječi, tako je i Avram bio spreman i gotovo da je kao da je žrtvovao svog sina Isaka opet za rod čovječi, jer iz Avrama se, da kažemo, u neku ruku i, i, i, i, proisteklo je gotovo svo čovječanstvo na zemlji. Najveća žrtva i najistinskija žrtva i punoća sve žrtve, odnosno ljubavi, je žrtva gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, Mi nismo svjesni kolika je to žrtva. Zamislite gospod, Bog, bezgrešan, svemoćan, životodavac, stvoritelj neba i zemlje, čovjeka, nas koji gnižemo po zemlji, nas vludnika, ubica, grešnika, predljubočinaca, srebroljubaca i čega već sve ne. Gospod, oni isti koji smo krenuli leđa Bogu preko Adama i Eve, odbacili poslušanje prema Bogu i pali grijeh u isto tako tijelo gospod se oblači, silazi među ljude, bez ikakve potrebe svoje, do da spasi rod čovječi. I među iste te ljude koje je sišao, ti ga ljudi pljuju, šamaraju, tuku po glavi, muče, ismijavaju, a on to sve trpi. A opet ne zbog sebe, opet ne zbog svog nekog neke dobrobiti, nego opet zbog roda čovječijega, kome on pokazuje kako i šta treba i oni da radi. U ostalom zbog toga i sišao da strada. Da pokaže da i mi treba da stradamo i da se žrtvujemo jedni za drugi. Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, nam daje kako i šta treba da radimo, on nam otvoreno i jasno poručuje i mi treba samo da čujemo, ali nažalost ne samo da čujemo, nego i da to primijenimo šta da činimo. Ja ću vam pročitati još neke riječi iz ove spasonosne knjige svetog evanđelja po Jovanu, pa pažljivo poslušajte. Kaže gospod, kao što otac ljubi mene i ja ljubim vas, ostanite u ljubavi mojoj. Ako zapovijesti moje održite, ostaćete u ljubavi mojoj. Kao što sam ja održao zapovijesti oca mojega i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo sam vam kazao da radost moja u vama ostane i radost vaša da se ispuni. Ovo je zapovijest moja, da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Ovo je mnogo bitno. Mi često preletimo preko ovih riječi. Mnogo puta smo čuli mi ove riječi da ljubite jedne druge kao što i ja vas ljubim. Ali, zar neko da se usudi da ne čini ono što Gospod čini. Gospod Bog, tvorac neba i zemlje, tvorac svih nas, onaj koji je sišao i žrtvovao se za sve nas, to može da uradi, a neko od nas to zbog nekih malih, sitnih razloga ne može da uradi, zato što mu tamo smeta ova ili ona ili ovo ili ono i traži uvijek hiljadu nekih sitnica, hiljadu nekih, nekih obrazloženja, zašto nekog ne podnosi, kako kaže organski ili ne može da mu oprosti, ili se upeca na njegove možda slabosti, pecke, packe, ne znam ja šta. Dakle, kaže, ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim. Od ove ljubavi nema veće da ko život svoj položi za prijatelje svoje. Ovo su potresne riječi. Znači, govori onaj koji je za čitavo čovječanstvo položio život svoj. Znate, gospod jeste bio Bog, on je Bog, ali je bio i čovjek. Ne zaboravimo da gospod ima dvije prirode da je on bogo čovjek. Gospod je osjećao i bol, i glad, i žeđ, i tugu prema ljudima. I sve to osjećao. Znači, prošao je sve te patnje stradanje. I on nam to govori, znači, bukvalno kao da vapije, kao da želi, znači, da nam pokaže šta i mi treba da činimo. A opet, sve to nije moral. a mi nemamo drugog izbora. Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov, nego sam vam nazvao prijateljima, jer sve što čuh od oca svojega objavljiva. Te kogo su ove riječi potresne to čovjek da zaplače. Gospod, Bog nas naziva prijateljima svojim. I to kakvim prijateljima? Prijatelj koji strada za nas, zamislite, koliko je to djeljivo. Znači, nije Hristo stradao tamo za nekoga u to vrijeme i za nas ovdje po osob, za sve nas je dao svoj život raspet, svaka njegova kap krvi, znoja, svaki njegov uzdah, svaki udarac koji je pretrpio, svaki korak koji je napravio ka Golgoti pod teretom krsta kojeg je nosio, je bio za svakog od nas ovdje koji sjedimo večeras. Znači, to moramo biti svjesni toga, kao realnosti jedne, i da to osjećamo, i ako budemo osjećali tu žrtvu, onda ćemo od te žrtve moći mi da se napojimo i mi da se žrtvujemo za druge. Ako ne budemo cijenili tu žrtvu, onda smo so koja obljutavi i koju i sa kojom nećemo ni mi moći osoliti ništa, nikakav ručak. Dakle, gospod nam je mjerilo svega i on je izvor svega i svakog trenutka, u svakom momentu moramo biti svjesni svega onoga što nam on daje. Ne izabraste vi mene, nego ja, ja vas izabrah i postavih vas, da vi idete i rod donosite. I rod vaš da ostane, da što god zaištete od oca u ime moje da vam da. I dalje ima veoma značajno, ajde Pročitat ćemo i to. Ovo vam zapovjedam da ljubite jedni druge, opet ponavljam. Ako vas mrzi svijet, znajte da je mene umrznuo prije vas. Danas mi kako lako se odričemo, jer to duh vremena, duh modernizma nekakvog, duh tempa života, nazovimo ga života, koji nam tako nameće, odvaja nas od ovog gospoda, koji nam ovo govori, koji nam daje sve ovo, koji je sebe dao. Odvaja nas samo zato što to svijet ne voli. Ne, nego je mnogo bitnije na razni poslovi, biznisi koji nam se nameću da bi imali bolji telefon, bolje auto, veću kuću, ne znam nija šta sve i tako dalje. Vidite sad kad to napravimo tu digresiju koliko to nisko i bljutavo nekako zvuči pored ovih riječi i ovoga što se traži od nas. I gospod kaže, svijet je mene omrznuo prije vas. To sam sve uradio za taj svijet, pa me opet raspeo. I šta vi da očekujete? Opominjite se riječi koju vam ja rekoh. Nije sluga veći od gospodara svojega. Ako hoćete, dakle, biti hrišćani, nemojte u crkvi samo tražiti neku, kako nazivaju, sreću u ovom životu. Da pokušate vi, da, hrišćanin sam sada, pa u crkvu idem da se molim za ovo, za ono, da sve nekako tu golgotu zaobiđe. Jeste, gospode, ti si stradao za nas, raspeci, ali Bože me uprosti, neka tebe gore, ali ja bi vamo da zaobiđem, pa da dođem do onog groba vaskrsenja. E, ne može tako. Ne može tako. Vaskrsenja ne biva bez smrti. A smrtvi, kako je gospod imao, ne biva bez stradanja, bez žrtve. Krstoobrazne žrtve. E tu je sad, kako kaže naš narod, tu leži zec. Tu leži zec. U tako, biti spreman za takvu smrt. Ne za onu smrt idiličnu, penzionersku, u jednoj žabokrećini života u kojoj ćemo polako, fino, to isplanirano sve, da dočekamo sudnji dan i tako dalje. Nego mučeništvo ako treba da se sažežejimo na vatri ako treba, na krstu da se razapnemo ako treba, za drugoga da se damo ako treba čitavi, do kraja, da se ne žalimo. Opet u krstoobraznom smislu. E to je ono što se traži i što treba budemo spremni na takvu smrt. Ali sve će vam ovo očiniti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za grijeh svoj. Ovo je jasno. Toliko je toga bilo, vidite, pominjali smo i proroke, i zakone, samoga Sina Božije, koji evo, sjedi pred nama i govori nam ovo ovako, kao da je tu i govori nam to. Prenosi nam, evo, sve sam vam prenio. Nema ništa tajno, nema ništa što je skriveno. I oni koji su čuli riječi ove, a čuli su svi na razne načine, neće imati opravdanja na sudu strašno. Koji mrzi mene i oca mojega mrzi. Da ne tvorih među njima djela koja niko drugi nije tvorio, ne bi grijeha imali, a sada su i vidjeli i omrznu mene i oca mojega. Ali kaže da se ispune riječ napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni zašto Jer demon i nečastivi koji stalno vrijeba čovjeka, on ne pita zašto i ko vidite on uvijek bez ikakvog razloga, samo da bi čovjeka odvratio od istine, ne treba mu nikakav razlog. Imamo isto iz poslanice Svetog Jovana veoma korisne riječi na ovu temu da čujemo. To je poslanica Svetog Jovana, prva poslanica, četvrti, četvrta glava. Ljubljeni. Gospod nam se obraća sa ljubljeni. Gospod je stvoritelj. Stvorio je čovjeka iz ljubavi. Znači, mi smo plod kao čovječanstvo Božje ljubavi plod Božije ljubavi. I gospod, kada je sišao i obukao se u tijelo čovječije, sin božji on je došao kao spasitelj. Opet kao spasitelj. I obraća nam se sa ljubljeni. Ali treći put, gospod će, odnosno drugi put kada bude došao, gospod će doći kao sudija. I tada će sudi ljudima onako kako su zaslužili. I čujemo sada, kaže on, ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer je ljubav od Boga. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Dakle, ne postoji ni jedna druga ljubav do ljubav od Boga. Poslije ćemo mi malo da se zadržimo na toj temi. Ovo sad idemo malo u Svetom pismu i tako, ali poslije ćemo mi malo i teme ove naše životne i ove takozvane ljubavi i tako dalje. Ali zapamtite ovo, dakle. I svaki koji ljubi od Boga je rođen i poznaje Boga. Dakle, jedina istinska prava, pravi izvor ljubavi je Bog. Nema druge izvori ljubavi. Koji ne ljubi i ne poznade Boga, jer Bog je ljubav, kaže gospod jasno. U tome se pokaza ljubav Božja prema nama, što je Bog Sina svoga jedinorodnoga posla u svijet, da živimo njime. Da živimo njime. U tome je ljubav. što mi zavolje smo Boga, nego što On zavodi nas. I posla Sina svojega kao žrtvu pomirenja za grijehe naše. Zamislite to kakav je to kompromis, koji u stvari nije kompromis. Koji, koliko su tu ljudi na dobitku, koliko je to, jel ima to iđe, nigdje to nema. Ni u jednoj trgovini, ni u zemaljskoj, ni u jednom odnosima nema to. Da toliko jedna strana griješi, da toliko jedna strana uh, eh, je na dnu dna, a da ova druga strana pruža ruku, još to pominje kompromisom pomirenja za grijehe. Zamislite. To je, ljudski um ne može da poima toliku Božju ljubav. Jer poimati tu ljubav, u stvari, bi, bilo bi poimanje Boga, a to je nemoguće za čovjeka. Ali ajmo da se potrudimo, da bar otvorimo te zavjese strasti i mraka koje su se nadvile na dušama našim, um, umovima našim, srcima našim, da ta Božja svjetlost bar malo doprije i da je osjetimo, tu toplinu. E onda je drugučije sve. Kaže, ljubljeni, kad ovako Bog zavoli nas i mi smo dužni ljubiti jedni druge. To se opet pominje ono što smo čitali ranije iz Evanđelja. Dakle, kad Bog, kad Bog može ljubiti ovako palog čovjeka, kako mi ne bi onda mogli jedni drugi? Pa zar treba se usudimo? Zamislite, da se usudimo onda da mi ne ljubimo svojim prljavim ustima, srcem, umom, dušom, jedni druge. A Bog to može nas, za nas. Boga niko nikada nije video ako ljubimo jedni druge. Bog u nama prebiva i ljubav je njegova savršena u nama. Po ovome znamo da u njemu prebivamo i on u nama, što nam je dao od duha svojega. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina, spasitelja svijeta, koji prizna da je Isus Sin Boži, Bog u njemu prebiva i On u Bogu. Gospod, Isus Hristos, svojim krstom spaja nebo i zemlju, iako je on to već svojim tijelom učinio. Ali, krst je taj, kako da kažemo, glavni spoj, ta spona, jer, jer gospod, gospod je e, kao u prirodi, znate, ako pogledate u prirodi sve kako se dešava, u prirodi se sve žrtvuje za buduće generacije. To je Bog tako ustrojio, jer, jer priroda je bogoobrazna. Znate, čovjek je bogobrazan I to stoji u Svetom pismu. Da je, kaže, Bog stvorio čovjeka po obrazu svojemu, po obliku svojem. To se ne misli na fizički izgled, nego to se misli na vrline. Jer sve vrline koje čovjek posjedio od Boga su stvari, to, je, to su Božja svojstva. Sve ono što je dobro u čovjeku. A ono što je zlo i loše, to su svojstva onog palo, pale prirode džavolske i onog što je antibožji, antihristovo. Tako da e, i sama priroda je e, liči na Boga. I sama se priroda e, stalno rađa kroz novu žrtvu. Biljke otpuštaju svoje cvjetove, svoje sjemena koja padaju opet u zemlju, koja trunu da bi izbilo novi život, novo drvo, nova travka, novi cvijet. Tako bi trebalo biti sa čovjekom. I tako je opet i gospod uradio. Umro je na krstu kao čovjek da bi se rodio i dao ljudima otvorio put da sa vaskrsnu s njim. Umro je na krstu da bi oživio u crkvi, da bi oživio novi narod, znači Hristos kao crkva. On je glava te crkve, a taj narod postade, postadoše udovi njegovi. Vidite kako tu se spaja to Bog kao glava i, i, i narod, crkva Božja kao tijelo njegovo neraskidljivo, neodvojivo, mm. kao jedno biće. Najveći oblik žrtve je mučeništvo za, za, za, za Boga. U stvari, kažemo za Boga, malo zvuči ovako to onako s naše ljudske slabe strane kao neka opet trgovina, nešto kao eto, to se daje, a dobija se i tako. Ali evo ja i po slabosti svojoj, tako sam se izrazio i neću tražiti drugi izraz. Ali, dakle, imamo i poslije gospoda kao to tijelo o kojem smo govorili, neraskidivo tijelo od crkve Božije, te udove, kakvi ti udovi treba da izgledaju? Mi se nadamo ovdje koji sjedimo da smo svi mi udovi tijela Hristovog. Ali moramo biti svjesni da to tijelo je raspeto na krstu. I upravo udovi tog tijela poslije gospoda vidimo recimo primjer svetog arhiđakona Stefana. Predivan primjer. Tako jedna žrtva koja ne pita kako, zbog čega, koliko, isplati se, ne isplati se, će li meni šta ostati, neće li, i ne znam ja kakve sve sumnje, vaganja i tako dalje. Ne, nego ga satjeraše u uza zid i kamenovaše do smrti. A on, šta on, kako on reagovaše? Kaže, oprosti im Bože. Prostim Bož. Da bi bio neko spreman to od nas da uradi tako? E to je žrtva prava. Pa primjer, recimo, svetog apostola Pavla, od jednog gonitelja hrišćana, koji je baš učestvovao u tome, vjerovatno kamenovanju svetog arhiđakona Stefana, gospod opet ljubavlju svojom ga prosvjetli na putu za Damask i on postade najveći revnitelj u propovjedi riječi Božije. A šta znači biti propovjednik riječi Božije? To opet gospodu, jeste gospodu u slavu, naravno, ali opet je za spas. Za spas roda ljudskog, za spas braće njegove ljudi. Pa je tako apostol Pavle da bi spasao tamo nekog, dolazio čak do naših ovdje krajeva pješke iz današnje Palestine. I kako on sam kaže, pretrpio šta sve nije pretrpio. I gladi, žeđi, i proganjanja razna, i ujede zmije, i, i hladnoću, i žegu, i, i nema šta nije preživljavao ali on opet tu nije vaga, on opet nije, gledao šta ja imam od toga, gdje ću se skrasiti, gdje ću počinuti, šta će biti, kako će biti. Nego je potpuno se predao volji Božijoj. Kao žrtva, kao gospod na krstu. I gospod je jednostavno ga nosio i on se tako dao crkvi Hristovoj, prenoseći riječ, riječ Božiju. Imamo i njegove divne poslanice koje treba da čitamo, koje su plod opet njegove te ljubavi, apostolske ljubavi. Imamo plod te ljubavi, njegovu predivnu, himnu ljubav koju ćemo na kraju da pročitamo, koju treba svaki hrišćanin da zna na izust. I upravo ta njegova žrtva je proizvjela tu himnu ljubavi da je formulisao tako, to je samo mogao neko koji je iskusio i proživio sve to. Ne možemo čovjeka naučiti da voli. On to mora sam u to stanje da dođe. Imamo recimo, evo naš primjer, jedan svetog mučenika Stanka u Strošku. Dijete jednog mladića, da se mladi na njega ugledaju, da se ne stide Hrista, da se ne odriču Hrista, nego kako je on bio na svom poslušanju čuvajući ovce kao čobanče, pa kad Turci naiđoše i vidjeći kako on se moli, kako je naučio od svojih, svog djeda, bake ili ne znam koga, kaže, prečao molio se Bogu. Oni, kaže, sjahaše i natjeraše ga da se odrekne Hrista, a on, naravno, nije htio da se odrekne, i on im te ruke s kojima se on molio i krstio i tako on skonča i predade dušu svoju gospodu. I gospod, evo, i danas preko tih ruku i te njegove žrtve i druge obnave i druge privodi crkvi Hristove i te ruke dan danas kao svjedočanstvo učivaju u ostrogu kao mošti cijele bine. Sada ćemo malo da se osvrnemo na žrtvu, kako da kažemo, malo ovako u praktičnom životu, koja se tiče svih nas. Evo, pošto smo u manastiru, malo ćemo kratko pomenuti žrtvu u monaštvu. Samo monaštvo po sebi je jedna velika žrtva i već jedna spremnost da se sa raspremo sa gospodom. Monah kada odlazi u manastir, mnogi kažu odriče se ovoga svijeta. Da, odriče se ovoga svijeta, ali odriče se u onom smislu da nije vezan za njega. Prizemnog svijeta, materijalnog svijeta, strastvenog svijeta, grehovnog, spalovog svijeta. Njega se odriče. Ali na drugi način, on prigrlja svijet. Kako? Pitaće se mnogi. Kako neko ko odlazi u manastirsku osam, u Keliju, kako on sad to? A upravo kao i gospod, svojom žrtvom, svojom žrtvom za čovječanstvo, tako i monar moli se za čitav svijet, svojim molitvama. A u ostalom, monaštvo, recimo, u jednom narodu, u jednom mjestu, u jednom gradu, selu, nije bitno gdje, je pokazatelj duhovnog stanja tog naroda. Pe su ti monasi, te majke su žrtvovale tu djecu, sinove i kćeri, za crku Božju, za, jer imati monahe u svom gradu, u svom selu, u svojoj blizini je veliki blagoslov božji Znate. To je blagodat obitava. Zamislite mislite sad da nemamo ovaj manastir, ovdje je ovo bratstvo. Evo da se ne pogodi bratija. Ali zaista, mislim, to moraju da nose tako, kako im je. Zamislite da nemamo ovaj izvor. To bi pustinja jedna bila. Pustinja. Zamislite budvu, recimo bez podmajine. Ili ne moraju biti podmajine. Ili ne da Bože ne, da nema stroga ili nekog drugog manastira gdje možemo da utolimo želj svoj. Gdje možemo da pribjegnemo, da se sakrijemo bar na trenutak, da se okrijepimo i otreznimo. Ono što je spremnost na mučeništvo. Bar bi tako trebalo da bude. Naravno, monasi su ljudi. Imaju svoje slabosti, kao sveštenici, kao svaki drugi, to je majka rodila i tako. Ali oni se bore i već su, da kažemo, jedan veliki korak napravili u, u svojoj tvoj žrtvi prema Bogu. A opet postoji i međuljudska, međubratska požrtvovanje i žrtve. Da, monak u manastiru dugotrpljenjem, trudom, poslušanjem. Šta je poslušanje drugo nego žrtva? Da i tako na taj način žrtvuje se i za brata svojega. Pa za nije trpljenje ako nas brat naš Možda za pjevnicom, možda eto ne, ne poje onako kako bismo možda mi željeli ili tako, pa ako to što kažu onako pretrpimo i zar i to nije žrtva? Žrtva za rad rata, da ga ne uvrijedimo i tako, ali naravno uvijek treba imati takve i mjere da, što kažu, ocu svome, duhovniku i gumanu, povjerimo nešto, neku i slabo osvoju i prema bratu i tako, ali ne da, na direktno što kažu prema bratu to ovaj, e, izražavamo, nego uvijek preko ispovijesti, preko... I sam taj život u zajednici je žrtva jedna za drugog, u stvari ljubav, jer žrtva je jednako ljubav. I tako bi trebali da živimo. Ne da trpimo i stavamo jedne druge. Znači, normalno dugotrpljenje negdje poslije i rađa smirenje i poslije ljubav. Ali ne da uvijek trpimo. Zašto uvijek ga trpimo? Nego da vidimo da izađemo, znači, preko dugotrpenija, smjerenje i molitvom i postom i tako, da zavolimo brata svojega, da ga prigrlimo. Imamo, recimo, ajde da malo popričamo i o braku, porodici, bližnjima. Danas, nažalost, sve više je vidljivo nedostatak ne nedostatak, nego baš e, odvojenost Boga od ljudi, odvojenost ljudi od Boga. Kako su ljudi okrenuli leđa Bogu i vide se ogromne posljedice. Jer rekli smo, ako je Bog ljubav, a ljubav, e, ljubav je žrtva, a ako nema toga, dakle, ako smo otišli od Boga, zapostavili Boga u sebi, dakle, prekidamo i vezu sa ljubavlju i žrtvom. Šta nam ostaje? Šta je suprotnost žrtvi? To je egoizam. Samougađanje. A kako samougađamo tijelu? Jer ne možemo mi samo, možemo mi duši, naravno i duša trpi posljedice. I zato kao posljedicu imamo da prvo djeca prema roditeljima učinjuju roditelji. Da se kupuju tablet računari, telefoni, skupe patike i tako dalje i tako dalje. Nema kraja. Nema poštovanja tu. A zašto nema poštovanja? Jer su to isto tako osjetili i naučili od roditelja koji opet tako međusobno muž i žena recimo ne trpe se i još da se vratimo malo na sam ulazak u brak imamo mlade koji ne mogu jednostavno da uspostave kontakte jedni s drugima ženici sa kao što kažu udavačama i onda iako ako dođe tu do nekog kontakta Malo tu ne može, ne mogu da nađu zajedničke i, pa nazovemo interese neki, ali to ne bi trebalo biti interes, to u tome jeste stvar. A onda i ako nekako uđu u brak, vjerujte mi kao sveštenik znam, ti brakovi veoma brzo, brzo se raspadaju. Evo recimo, sada je u Mitropoliju ove godine došlo zahtjeva za razvoj braka više nego ikada. To je strašno. Strašna statistika. Koliko se ljudi rastaje. I to po mjesec, dva ne mogu da izdrže. Zašto? Zato što se ta njihova, nazovimo ljubav, kako oni kažu ljubav, i mladi sve kažu za nešto ljubav, što nema pojma da je ljubav, kažu, i reću vam slobodno recimo jedan primjer, što sam čuo, što je možda malo i smiješno, svi ćete se nasmijati, ali to je činjenica i to je to svi od vas znaju i tekako. Gdje mi je taj, recimo, mladoženja koji je se oženio, koji je oženio tu ovaj, djevojku koja mu je bila žena mjesec dana samo, ja sam ga ja pitao, pa zašto? O čemu si razmišljao ti? Si svjestan bio kako kakvu ti tajnu sve tu ulaziš? Pa kaže, ja kad sam je vidio, zaljubio sam se u prvi pogled, prvo to. U šta si se ti zaljubio? Kako možeš nekog da zavoliš na prvi pogled? Znači, možeš da se zaljubiš u njegov izgled, u njegov sjaj u očima, u njegovu šminku, u njegovo dijelo, u njegove neke možda manijere. A šta će biti kad izlapi taj sjaj u očima? Kada on ili ona budu imali veliki stomak, opalu kosu, krezave zube. E, šta ćeš on? Znači, nema onda ljubavi. Znači, nije to ljubav, to je strast. I kaže, kada sam je vidio prvi put ujutru, kad sam se probudio, kad sam vidio vešminke, tad sam odlučio da se rastavim. Vjerujte mi, ovim riječima, on je veoma ozbiljno i dirljivo mi je to ispričao, gdje sam ja vidio, vjerujte mi, koliko je čovjek pao da ne vidi jednostavno od toga dalje, ne vidi ozbiljnost situacije, Ne znate da li je to komično ili je tragično. Ali naravno da je tragično za sve ljude. Ajde, da, ba, kratko samo da... Dobro. Imali zajedničko, neko došlo onako širok krug. I reče mi, znaš li za Jovana, prijatelja jedno kaže, sino, sinom odario na bojevaru motor. A onda ovaj drugi nešto se razveo. A kaže, ja sam se razveo. Kažu, čuo za tebe da se znači, Jeste, jeste, da, da, da, da, to je strašno, vjerujte. Ovaj, zatim imamo, znači, ako uđu u tu porodicu nekako i vjenčaju se, pa ajde guraju nekako, što nije lako. Brak je velika žrtva, jedno prema drugom. I to je ljubav, žrtva, žrtovanje, odricanje sebe zarad drugoga. I ako to nekako guraju, bore se, vjerujte mi, onda E, i da kažem opstane, onda tu su djeca. E sad, tu onda, to je da, znači još jedan remetilački faktor samo zadovoljenja. Jer ako imate bebu malu, to treba ujutru u 4-5 budi vas da dojite, da preslačite, da perete veš, da mijenjate pelene, da ne možete ići na, na skijanje, na odmore, kako hoćete, gdje hoćete, na kafu, ili muškarci isto ne mogu da slušaju ovako ili onako. Znači, jedno i drugo. I onda tu ajde i ako jedno bude, ah, drugo, treće, peto kao bake, ma kakvi to ne dolazi u obzir, to rob, postajete kao rob, znate, rob svoje djece. Znači to nema ljubavi, znači to se tačno vidi da je to nedostatak ljubavi žrtve. Dakle, žrtva je, e, e, žrtva je jedna nit koja sve ovo spaja o čemu pričamo, našu zajednicu. A ljubav je ta energija koja kroz tu žrtvu napaja sve to. Ako se to presječe, nema toga, sve se raspada. Nema šta da ga drži, nema šta da ga održi. Čovjek je prepušten sam sebi svojim slabostima, a nemoguće je da se on izbori sam sa tim. Prosto je nemoguće. I onda imamo zato toliko i, i te odnose, ne samo između, ne samo u brakovima, između muža i žene, nego i sa familiji, s komšijama, i prijateljima, i sa starijim roditeljima, i kumovima, i znate, sve smeta. I onda ovaj, nešto smo poklonili, tražimo da nam se to uzvrati. Komšiji smo prenijeli preko ograde, dali smo mu, ne znam ja, tako jednom nešto, drugi put, treći put, of, kaže, vidi ti njega, ja njemu, kaže, dao sam onda ono, pa sam mu pozajmio onda ovo, pa a on meni kaže, nikad ništa se kaže, nije sjetio da mi, da mi uzvrati. A nema tu ljubav, nije to žrtva. Sjeti apostol Pavle kaže da ljubav ne traži svoje, ne traži ništa za uzvrat. Ne je ne traži nazad ništa. kao i gospod. Šta mi imamo gospodu uzvratimo? Gospod, šta to gospod ne ima što mi imamo? A daje, stalno daje. Znači, to se traži da budemo bogobrazni. Da dajemo, a ne tražimo ništa za uzvrat. I koliko puta? Nema, bezbroj puta. Bezbroj puta. I da to ne bude vaganje, da ne budemo mi toga svijest promišljeni, nego da budu dio nas. A kako postići to? Trudom. Trudom, postom, molitvom, pokajanjem, strahom Božijim. I onda će se roditi ta ljubav koja će biti jednostavno dio nas, mi to nećemo ni osjetiti. Ne? Nećemo biti ni svjesni toga, mi to radimo tako. Tako da, čak šta više, kad nas možda neko bude pohvalio zato mi ćemo reći u sebi, hej, da ovaj zna kakav sam ja, nije to ništa, kakav sam ja loš čovjek. I to da imamo u sebi stalno tu skrup pokajanje i toga. Sve čujemo kako današnjom civilizacijom, današnjim svijetom, medijima, odzvanja. Na sve strane odzvanja. Hoćemo svoja prava. To svugdje možete čuti. To što su same satanske riječi formulisane protiv evanđelja Božijeg i protiv ljudi koji žele da žive slobodni u Hristu. Hoćemo svoja prava. A kakva su to prava? Hoće svoja prava homoseksualci, čak hoće sad javno svoja prava i pedofili. Imate, možete naći na... Zamislite koliko je svijet pao. Počele od prava žena. Nema tu šta da bude sad uvrijeđen neko. Hrišćanke prave treba da ih vređa to što neko na taj način hoće pravo žena. Znate. Gdje je pravo majke? Gdje je pravo hrišćanke? Treba, hrišćanka se ugleda na bogomajku. Bog je čovjeka stvorio, vidi se po njemu samo, kad ga pogledate vidite zašto je stvoren. Ženu kad vidite, vidite da ona stvorena bude majka, da doji dijete, da rađa dijete, da čuva gnjezdo svoje kući. A muškarac po svojoj istoj fizinomiji, jačoj, da brine materijalno, to je porodica, svi zajedno, tako kao mala crkva da se spasavaju. A šta smo danas dobili kroz ta prava? Potpuno su uloge zamijenjene, znači sve je okrenuto naopako. Žene su otišle iz svojih gnjezda, napustile su svoje gnjezda, da ih tako nazovemo. I otišle su ko zna kuda. Da nešto, ne znam ni ja, kao privrede domu. A šta da privrede? Što će možda donijeti neku crkavicu koju nazivamo, ne znam, novac ili šta već, da kupimo nešto više. Ja znam da su vremena teška. Bile su bilo i težih vremena. A šta smo izgubili? To mora budemo svjesni. Šta smo dobili, a šta smo izgubili? Ajde da budemo mudri, da to procijenimo. Izgubili smo vaspitanje djeteta. Znate, nama se to čini, ali to je iz perspektive djeteta i za potrebu djeteta veoma veliki, ma ne veliki, mislim, hendikep, potpun promošaj, promašaj. Kad je dijete predato tamo ruke nekoj vaspitačici koji ko zna kakve strasti ima i pristup tako jedan hladan djetetu. Časti nekom ko se bavi tim poslom, ali ne može neko zamijeniti majku, mislim, ruku na srce. Ili tu temo baki, djedu. Nema djete tu ljubav, nema. I šta onda očekujemo? I onda i, začarani krug. Onda tako opet dijete rađa, novo dijete vaspitava ga opet, ali sve ljublje i dublje tone. A šta muškarci? očevi, domaćini, glave porodica. Glava postala peta. Jeste. Ja na propovedi, na, na, na vjenčanju kažem u evanđelja riječi Božije da, da muškarac čovjek bude glava ženi kao što je Hristos glava crkve. I onda tu malo žene se skomešaju kao pa to ta zastarjela crkvena patriarkalnost, konzervativnost, ovo ono, živimo u 21. vijeku i tako dalje. Da, živimo u 21. vijeku. Šta smo dobili u tom 21. vijeku? Dobili smo tablet ili neki kompjuter ili nešto kao rob gdje po čitav dan buljimo u to i ne vidimo ništa pored toga, a, a dobili smo jedno smetlište od čovječanstva. Dakle, šta smo dobili? Ništa. A s druge strane, ja im kažem da čovjek bude glava ženi kao što je Hristos glava crkve. A kakav je Hristos? Bog. Idealan muškarac. Idealan muž. Bezgrešan. Zbir svih vrlina mogućih. Naravno, ne, nemoguće čovjeku da bude takav, ali da bude uzor, da stremi ka takvom, da bude takav. I kao takvog, nema razloga da ga žena ne poštuje i ne voli. koja žena ne bi voljela takvog muškarca? I ne bi ga poštovala, i ne bi ga... Ali imamo, recimo, muškarce sa slabostima, te kockanje, alkoholizam, ovo, ono, labilnosti, razne vrsta. I naravno, onda neđe tu i žena onda mora malo da to kao nadomjesti i ovaj ovamo, onaj tamo i to se, to sve onda razvodnji i dobijemo to što dobijemo. Ali zato moramo za Hrista da se uhvatimo, da nas On izdigne, da nas On, da bude mjerilo naše, da ozdravimo. Znate. Ovo sam pomenuo, možda se čini da nije dio teme, ali jeste. Znači, te žrtve u porodici, da budemo žrtve, žrtva jednim drugima, da se žrtvujemo i kao takvi da zasnujemo zdrave porodice. Jer e, čitav svijet je u stvari sve više pada zbog tog nedostatka žrtve i te iskrene ljubavi. To je, sad sam navodio ta, e, te primjere traženja nekakvih prava, svi traže neka prava. Pa čak i mi u porodicama koji živimo u, u braku. Svako želi da kao nešto se njegovo uvaži. I to je, ako vidite, primijetite, izvor svih e, nekih razmirica, e, svađica, to rađa dalje ili pomisli, ne znam ja šta i tako dalje. Traženje nekih svojih prava, a to u stvari znači ne žrtvovat se za drugo, a ne odreći se sebe. Jer suština odreći se sebe za drugog. Znači tu je, tu, tu je sve. U odricanju sebe za drugoga. To je žrtva kao što je gospod. On se nije odrekao sebe, jer nije bilo to potrebno, zato što je on mjerilo dobrote i nema ničeg u njemu lošeg da se on odriče toga. Ali on se opredao za čovječanstvo. Ali mi, e, kad kažemo odreći se sebe, odreći se ti svojih slabosti zarad drugog. Jer ne možemo drugačije se posvetiti drugom ako se sebe ne odreknemo svog samozadovoljenja i tako, svojih dikih potreba i tako. I što se više budemo onako što kažu zgarali jedno za drugo, sagorjevali, to će gospod više da nas obaspe svojom ljubavju i da nam, sve više snage. Vjerujte Otuda, recimo, sjetio sam se zamjena kod ljudi. Znate, kod čovjek, e, čovjek je e, kao bogo bogolično biće, on ima potrebu, znate, on ima potrebu da ako se nečega odrekao, da nadomjesti to. Jer duša njegova hoće to, ne može drugačije. Recimo imamo komunizmu, znate ono, recimo umjesto sahrana i e, glasa sveštenika uvedene su, znate, one orkestri. Umjesto propovjedi sveštenika, ako se sjećate, oni govori umjesto, ne znam ja, neke druge stvari, znači sve imalo nadomjestilo je, moralo da se nadomjesti. Tako i sa žrtvom. Kako su ljudi koji su se odrekli krsto obrazne žrtve, kako su nadomjestili tu žrtvu? Poklonima. Imate, tačno vidite sad, i to je odavno već i kao kad je čovječanstva, postavili su nošenje ti materijalni poklona tako da imate toliko već jednu formu, bukvalno koja prelazi u jednu ogavnu formu. Nošenja darova i poklona kao tako jedna otrcana više forma koja je potpuno hladna, koja je tako kao jedan običaj koji je providan sa jednim ciničnim još osmijehom, znate kad dajete toj osobi taj poklon, jedan cinični osmijeh ljubaznosti neke kao lažne. A vamo, ko zna šta mislite o njemu? To ste se svi sreli s tim. Pa imate kao za 8. mart, kao muž se sjeti žene, pa ju nosi cvijeće, isto sa osmijehom ljubavi moja, ovo ono, tako, a vamo, čitavu godinu kakav bi bio. Ili ne znam ja, za rođendan, za, za slave je to sad isto moderno, nose se skupocjeni pokloni. Ne znam ja, za svadbe, vjenčanja, krštenja, pokloni, da se nadomjesti materijalni ono duhovno. I onda mislimo da smo to podmjerili. Ma otračio sam ja njega, dobro imam, ja zapisao sam tamo što sam odim sve. I suđe, i tavu onu na plini, i ne znam nija šta sve, razumiješ i I to je, kaže, podmireno. I onda očekujemo, aha, evo dolaze oni sad nama da vidimo baš šta će do njega. To je, vidite, smiješno, a žalosno i tragično. Zato mi, hrišćani, treba da budemo svjesni toga. Svjesni toga da to gledamo ovako sa ove distance, <clears throat> da ne budemo dio toga. Zašto biti? Zašto se podrediti tome? Zašto? Evo recimo ja živim taj život isto kao čovjek, isto ja nisam sad nešto svetiji od vas ili ne znam ja šta. Ali eto, pokušao sam i vidio da može. Da, da te neke stvari, tako da se bar te forme neke izbace, ako ništa drugo. A Gospod će nekako dati snage da se malo, malo više čovjek poradi na neki duhovni. Vjerujte mi. Pokušajte. Zašto, zašto je teško reći i stramota reći ja sam hrišćanin, ne slavim, ne praktikujem 8. marta. To je za mene poniženje i urede za ženu. Zašto reći ja ne slavim rođendan? Izvini, ja ne slavim rođendan. Eventualno možemo na taj dan da proslavimo svetitelja, našeg zaštitnika, ugodnika Božije. Skuvamo pšenicu i obilježimo i pođemo u caraku i tako pomolimo se Bogu. Zašto je to teško? Zašto se moramo spuštati u to blato, valjati u tom blatu, kad smo okusili i okušamo ono uzvišeno. Uzvišeno, znate? Pročitat ću, e, u stvari, e, ispričat ću vam jednu pričicu. Evo već približavamo kraju, pa za kraj da malo šaljiva priča, ali koja odražava ovako ovaj, to malo naš neki karakter i to je, to je priča o miševima. Ali mi ništa, vjerujte mi, nekad nismo bolji od Miševa. Ovaj, kaže, bio je na nekoj farmi, jedan mačak odluči da sve miše potamani i dođe dojava nekako do ovih miševa i oni ovaj, napravi odmah organizacijni odbor i sve za odbranu miše populacije i ovaj da vide šta ime činjeti. I ovaj kaže ovo, onaj kaže ono, svako imao svoj neki prijedlog, a pojavi se jedan stari miš sa dugom sjedom bragom, dom velikim brkovima, za koga su smatrali za mudraca, i on kaže, bit će ovako kako vam ja kažem. Treba da se uzme jedno zvonce i da se okači mačku oko vrata. I kad god on bude približavao se mišijoj koloni, mi ćemo da čujemo i da se na vrijeme sklonimo i da se spasimo. I ovi svi aplauz, bravo, veliki mudrac naš i tako. To je odlična ideja. I odmah ovaj potrčaju, ovi mlađi miševi donesu zvonce i kaže ovaj stari miš, e dobro, ajde da vidimo ko će okačiti zvonce a oni svi u glas kaže, a neću ja, kaže, neću ja. Tako je s nama ljudima. Svi mi ovo znamo. Svi ovo kad ja vama pričam, to ste i znali negdje i osjetite da je to, to i sve. Ali nikako da to krenemo sebe, da se prvi prinesemo na žrtvu, da se žrtvujemo. Ima recimo divnih primjera u prirodi. Pa recimo nešto čaprkamo kod pčelarstva sa pčelicama i to, to je jedna divna zajednica stvorenja Božja koje imaju to fino tako. Recimo one zimi, one se zimi naprave jedno klube se zove kao lopta jedna i oni moraju imati neku optimalnu temperaturu da bi preživjele te minuse i te hladnoće zimi. I onda ovaj, ove spolja štite one unutra. One se bukvalno skoro smrznu da bi onima napravili temperaturu unutra. Onda se mijenja, one iznutra iz središta klubeta izlaze, a ove unutra ulaze da se, i to sve fino tako sinkronizovano radi. Da recimo, imamo mrave, nekad ste možda gledali na nekom kanalu TV o životinjama, to recimo mravi, kako prelazi rijeke i močvari, stvore isto veliku loptu i onda idu tako, plutaju. Oni mravi koji su dole u vodi, oni se žrtvuju za tu koloniju, za zajednicu, oni, oni se utope, ali posluže kao Znate, kao neki splav, kao neki čamac ovim gore. I bitno oni kad pređu, ovi tamo izlaze i nastavljaju dalji život. Tako da, vidite, u životinjama to ima, gospod Sadju, negdje to tako žrtvo. U čitavoj prirodi, to smo na početku isto ovog izlaganja pomenuli, ovaj, čitava priroda je bogo, a čovjek da ne priča. Tako, i, nije džabe ono da kaže neka su ljudi gori od samih životinja. Evo sad ću vam počitati za kraj, pa onda možemo da vidimo neka pitanja, kao, kako kažu ono, šlag na tortu, himnu ljubavi svetog apostola Pavla. Dakle, plod njegovog života, svega onoga, ti hiljade, hiljade kilometara koje on pješačio, pješke, po raznim uslovima, nedaćama, da bi samo pronio riječ Božiju, bez ikakve i na kraju dobio i on taj vijenac mučenički, tu kraljicu žrtve. Slušaj, kaže, ako jezike čovječije i anđelske govori, a ljubavi nema, onda sam kao zvono koje ječi ili kimal koji izvječi. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premješta, a ljubavi nema ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nema, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je. Ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razražuje se, ne misli o zlu. Ne raduje se nepravdi, a raduje se isti. Sve snosi, sve vjeruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Zapamtite, ljubav nikad ne prestaje, prava iskrena ljubav. Dok će proroštva nestati, jezići će zamuknuti, znanje će prestati. Jer djelimično znamo, djelimično prorokujemo. A kad dođe savršeno, onda će prestati ono što je djelimično. Ovo sad malo vam nerazumljivo, to se odnosi na ovaj svijet u kome mi živimo. Znači da mi još, iako nam je gospod otkrio sve ovo, ipak mi gledamo to kroz još jednu magiju, kao nešto nejasno, jer nam tijelo, strasti, nevjera ne nam ne dozvoljava da to vidimo potpuno direktno kao kad budemo se duša odvojila od tijela i onda vidimo sve pred sobom. Onda može biti kasno, a može biti za nekoga radost. Ali slušajte i to dalje onda kaže apostol. A kada dođe savršeno, onda će prestati što je dijelimično. Kad bija dijete, kao dijete govora, kao dijete mišlja, kao dijete razmišlja. A kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinsko. Dakle, bili smo u neznanju, bili smo površni, bili smo, ali kad smo došli do punte saznanja i svega i odraste, saznanje, onda je red da zrelo i živimo. Jer sad vidimo kao u ogledalu, to je ovo što smo malo prije pominjali, u zagonetki. A onda ćemo licem u lice sa tvorcem. To ja dodajem sa tvorcem. A onda ćemo licem u lice, sad znamo djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada ljubav, ovo troje. Ali od njih najveća je ljubav. Eto. Eto što kažu sveti Jovan Zlatost, rekoh, spasuju dušu svoju, bar u ovom nekom smislu riječi, a evo ako ima neko da, ja bi volio da, da obogati malo ovo predavanje, izlaganje, Nadam se da je u nekom od vas malo probudilo nešto, neku želju za nekom nejasnoćom ili nešto, da postavi neko pitanje, da malo imamo živog razgovora, a to će meni, vjerujte mi, značiti, jer onda ovaj, imam ja to onda saznanje kao povratnu informaciju da ste zaista ovaj, učestovali u ovom razgovoru i tako. Ajde da vidimo nema ljubavi. Mhm. Ima li neko, a? Da vidimo. Ajde ću da ja nešto pitam. Što Da ste pomijali malo prije ovaj, žrtvu vertikalnu i horizontalnu. Dobro. I imamo jedan slučaj iz nedavne prošlosti gdje je jedan mladić poginuo braneći drugu. Dobro. I ovaj, e, ali ja vjerujem da to nije ta ljubav o kojoj mi pričamo, ta vertikalna ljubav, nego krstobrazna, ta, krstobrazna. Je, nije krstoobrazna, nego ova horizontalna ljubav. Je li to bila da žrtva? Možda i znate o kome... na, na... Pa ne znam, znate kako, ali ne mogu ja da sudim o tome. Ja vam, znate kako, ja ne mogu da sudim o tome. Za neko konkretno. Ja bi onda, znate, ja bi onda se u sebu položaj nekog ko sudi. Bog zna kako je to. Ali ono što mogu reći, znači opet ponavljam, da ponovim, znači e, postoji krstoobrazna ljubav, znači e, e, ljubav kroz Boga, kroz gospoda, kroz tu žrtvu, ovaj, ali postoji ta druga, da kažemo, pa nazovimo je, to nije ljubav, to je neka sfera interesa, nekih povezanosti, znate, mogu se desiti razne stvari, čak i da damo za nekog život, pa da to bude, mislim, da nije krstoobrazno, da nije bogo, ovaj, pa ne, da se ne isplati. isplati se naravno po dušu čovjeka, besmisleno, da bude besmisleno. Dakle, recimo, recimo imamo sad neku grupu, recimo razbojnika, koja ide da pohara neko selo, da opljačka. I sada, i da tako hrani svoje porodice. I sad tamo pogine i šta sad, znači zbog svoje kao porodice iz te zajednice položio život, ali kakav život, mislim, razbojnički. Znači, nije sve da, pa dobro, Robin Hood to je malo sad neka mitološka ličnost, to je već nešto drugo. Ovaj, imamo gospoda, znači imamo gospoda, to nam je, to nam je ovaj, dovoljno. Znači, svi ti Robin Hoodovi, sve te ličnosti, Petri Panovi i to su izmišljeni likovi upravo da bi nas odvratili od gospoda, od svetitelja, od tih naših e, likova ovaj koji... Aha, imate li pitanje? Ustanite, molim vas. Ovaj Dobro. Znači, Dobro. E, e, nije Bog prisutan u svim ljudima. Da, jeste, ali nije Bog... Dobro? Znate kako, nije, e, e, Bog jeste svuda prisutan, ali nije, e, nije kroz svakog čovjeka, ne djela Bog pa kroz čovjeka. Ne samo to, ima mnogo, mnogo. Da živi, znači, po zapovjestima Hristovi. Ne znači da ako ste crkvi, ako postite, ako se pričešćujete, postoji dva puta, prvi put života, tako da, ali Gospod može on, on određuje školu. Dobro, to se slažemo se. Dobro. A pomaže drugim. Dobro. Dobro. Dobro. Ima li još pitanja? Da, sada ljubav. Izvoli. Znači, bitno pomenuti, da želim ja došao da Bog šalje loše ljude. Štaš, Bog šalje? Pa Bog dopušta, ne ne, Bog dopušta, biva po dopuštenju Božijema, ne Bog da šalje on sad iz nekih razloga, znate, to nije. Ali bivaju neke, još što je bio po dopuštenju Božijemu, znate, recimo vlast, sad kaže loša vlast neka koja, od koje ljudi stradaju, znači biva po dopuštenju Božijem jer su ljudi sami to negdje zaslužili. Jeste, da, da, kao proizvod njihovih grijehova, zajednice, tako, jesu, pravo ste, da, da. I ova djevojčica nešto nam je htjela da pita. Ajde. Dobro, samo izvoli, odlično. Dobro. Te vrtlog je pričao kao da će taj cvet da, da, da će to cvet da vodi, da plovi negde, na primjer. Nešto tako. Dobro. Uglavnom, kako je jedna budica rekla e, tom e, cvijetu da e, ne ide, da... Bubica je rekla cvijetu. Da. Dobro. Da, znači, da ne prilazi vrtlogu jer će se nešto, mislim, desiti. Desiti loše, da, da. I onda ona kaže, pa kako to će se desiti, mislim, neće mi se ništa desiti. I onda mm -hmm. kaže bubica kao, ako hoćeš da vidiš šta će, se, e, šta ti se desiti, onda je samo skočila u vrtvo i onda je pokazalo šta će. pokazalo je svim primom šta bi se da bi spasla njezin život. Da, da, pa fina pričica, fina, vidite. Nema. Da. Dobro. Ima li možda ovako neko još nešto? Recimo, čudi me da, da, da, ne postavite neko životno pitanje vezano za brak, za porodicu, za žrtvu između muža, žene i tako. Nešto u tom smislu, evo da vidimo, ajde malo da vidimo. Očekivao sam da će to biti ovako ovaj, neka zainteresovano za to nešto. Slobodno, zašto ne? Otvorite malo dušu, ajde da čujemo. Ima li nešto? Ili ako ima neko stariji, iskusniji, ovako da E, imao tako, kažu, krstoobrazan brak, e, e, da nam da neki savjet, što ne, kako je on to izgurao i kako je sa djecom ispitavao ili uspio, nije kako i tako. To bi nam bilo veoma značajno i dragocjeno. Hm? Dobro ako nema niko, onda ovaj, da se pomolimo Bogu i... Dostojno je o istinu, zaštiti tja Bogorodicu, Hristo blaženuju i prenekoročnuju, i mater Boga našego, česnješuju kerubimi i slavnješuju, bespravnje nija serafim, bez istenija Boga slova rošuju, slušuju, Bogorodicu tja veličaju. blago, ljubljen, svak da sada i uvijek i u vijekove Amin. Amin. na ovako korisnom predavanju i da iskoristimo priliku da vas obavestimo, vi koji ste jutro zbili na liturgiji, već ovaj ste čuli, a koji nisu, da ćemo iduće nedelje liturgiju osvećenih darova služiti ujutru u, u 8 dakle u sredu i u petak eto, sad ste dobrodošli da se poslužite, da ostavite malo, eto, da se trudimo i na obosluženja, da se sabiramo tako jer je to osnova, osnova svega.